En esta oportunidad vamos a conversar con David Aruquipa, quien nos comentará sobre la artista y cantante mexicana Lila Downs. Tengo muchas pasiones con Lila Downs, ¿no? desde el campo académico, eh, porque ella es antropóloga, desde el tema cultural, porque yo he sido director de patrimonio cultural y ella ha hecho una recuperación muy importante de las voces de las mujeres de, México, ¿no? de los idiomas maya, neoatl ¿no? Em, y, otros. Entonces, eh, y del tema, por el tema del activismo social. Entonces, tengo distintos frentes de mi encuentro, mi apasionamiento con, con Lila, y es más, cuando yo estaba de director de patrimonio cultural. Tuvimos en una reunión con eh, Luz Milacarpio Carpio en, París. Eh, esto te hablo del, 2008, justamente, cuando eh, planteamos que tendría que hacerse una declaratoria de las voces de las mujeres de Norte Potosí eh, como patrimonio de la humanidad para salvaguardar estos cantos, el significado de los mismos. Y ahí ella mencionaba ya, ¿no? De, muchas mujeres que estaban haciendo este trabajo y entre ellas era Lila Down, que justamente he visto una foto que se reunieron, se tomaron fotos y entonces va por ahí. Entonces ese apasionamiento eh, y esa conexión que ella ha hecho desde el estudio, la investigación, la poesía, el activismo social, eh, para mí han sido muy importantes. Entonces, eh, no es una eh, cantante únicamente, ¿no? Para mí realmente es una militante política, es una activista por los derechos humanos, es una mujer que ha desafiado también a la normatividad de construcción de familia, por eso también como familia galán en algún momento decíamos, pucha, eh, ella, ha adoptado una guagua, entonces ella, ella ha entrado a, las luchas de distintos frentes, entonces no es una eh, mujer simple, es una mujer comprometida, luchadora, y por ende a partir de eso es que ha ido acompañando toda su carrera discográfica porque es ahí donde traducía todo esta ¿no? Toda esta reivindicación, todo este cuestionamiento, toda esta interpelación, toda esta pasión las baja en la música. Entonces para mí es como que utiliza la música, el canto eh, como instrumento de lucha, de reivindicación, de posicionamiento político, de denuncia contra la violación a los derechos humanos, a los derechos de las mujeres, a los derechos de los pueblos indígenas. Entonces realmente es una militante mundial. Si Je ne mourrai jamais. Je ne mourrai jamais si tu chantes pour moi. sobre mi tumba. Cántame un lindo son ay mamá. Cántame la sangunga, mi niña, cuando dançando cántame sones de tu alma y mamá, música que no muere. Si quieres, si quieres que te recuerde en realidad son, son casi los álbumes, ¿no? Eh, border. Que, ha sido uno de los álbumes que, de los que más escucho, de los temas, La, la Llorona, ¿no? Eh, que, que, conecta con la vida de Frida Kahlo, em, la película misma de Frida y su participación ahí, muy cortita, pero muy significativa en ese, en ese diálogo de cuerpos de mujeres, ese, ese lesbianismo en, en, la, en la película de Frida y conectada con el canto de de Lila Downs, obviamente que es, impactante para mí, ¿no? Zapata no sé, Zapata se queda, ¿no? Eh, Zapata se queda es eh, uno de los temas que también me, apasionan, es Sandunga también que es uno de los que, me gustan, y bueno, de, todos los eh, álbumes todos en realidad eh, me gustan y soy un seguidor, amante eh, y obviamente admirador de, Lila Downs. Y para mí es una alegría importantísima que, que ella esté acá en nuestro país. Esperemos tener espacios de diálogo con ella porque ella creo que ha revolucionado una época y es una de las cantantes eh, más influyentes eh, a nivel mundial eh, por toda la acción de activismo mundial que está realizando. Muchas cosas están pasando en México. ¿Cuán vital es este tipo de artistas para un país como ese? Pues todo lo que México está atravesando, toda la situación de violencia, la desaparición de, de, los eh, estudiantes de Ayotzinapa, realmente eh, la, violencia por el eh, narcotráfico, la trata y tráfico, la violencia, el feminicidio, bueno, están realmente México en este momento está sufriendo muchos flagelos, que artistas como, como Lila Downs pues los denuncian al mundo, ¿no? Entonces ahí eh, creo importante que el visibilizar, el denunciar eh, políticamente, obviamente que eso también le debe traer unos problemas hasta personales, seguramente eh, a ella, pero ella se convierte en ese referente revolucionario que desde la cultura, desde su canto, pues hace una denuncia política sobre estas violaciones a, los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas y otros, ¿no? Entonces, creo importante que deberíamos tener muchas Lilas Downs en el mundo, para poder eh, visibilizar y construir realmente ese, ese mundo posible, ¿no? como se han llamado los foros social mundiales, donde también él ha sido partícipe de una u otra manera, junto a otros artistas que están en esta línea de hacer un mundo posible desde esas corporalidades y desde estos cantos. ¿no? que en Oaxaca se toma el mezcal café que en Oaxaca se toma más mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va moler. se muele también el pan, se muele la almendra seca, se muele el chile, también la sal, se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimienta clavo, se mueve la necesidad de, la sociedad por artistas así? Es vital. ¿no? Yo creo que en este momento la transformación, si bien los estados no pueden transformar eh, eh, eh, los países, pues las personas, los cantos, los cuerpos, los artistas, pues estamos en la tarea. Siempre ha sido así. Siempre ha sido así. La resistencia a las dictaduras, la resistencia a las opresiones, la resistencia a todas estas formas de violaciones han sido dadas desde este mundo de, artistas de distintas generaciones y épocas y ahora una vez más evidencia que, eh, que está en el lugar correcto para jalar justamente la militancia de, muchos de los artistas que esperemos que ahora los artistas bolivianos, que tenemos muchos y muchas, pues ya no nos orientemos únicamente a la, mirada comercial del mundo artístico, sino a que el ser artista te da la responsabilidad social de poder aportar, transformar y construir este mundo posible. ¿Se ha sentido algún quiebre, algún cambio en Lila Downs en todos estos sus, discos, yendo quizás a lo comercial? ¿Has sentido eso, David, o no? Pues mira, obviamente todas las personas, todos los artistas, eh, se tiende a, a, que, a, que, que el sistema te, te jale ¿no? a lo comercial no te transformes a lo comercial, pero creo que ella ha sido muy hábil, muy hábil de eh, saber que está siendo ¿no? Eh, eh, jalada ahora con los premios Emmy, mm, con los otros artistas grabando, Grammys, con otros artistas ya internacionales. Todo el mundo quiere cantar quiere ser parte de un proyecto con Lila Downs, ¿no? Todas las, campañas mundiales como la lucha contra el agua, la trata y tráfico, violencia, que pueden ser campañas mundiales por eh, instituciones y hasta transnacionales en algunos casos, la van a buscar a Lila Downs. Entonces, creo en ese sentido que ella ha sido muy perspicaz y, muy eh, eh, hábil para poder ingresar pero con una voz propia y una presencia propia. Esperemos ¿no? que, ese sistema no la absorba pero yo creo que hasta el momento, desde la marginalidad que ha cantado, desde esos bordes, ¿no? desde estas fronteras que ella siempre se coloca para entrar y desafiar el, sistema, eh, creo que ha sido el éxito que, que a ella le ha permitido poder ingresar y ser un referente mundial de la resistencia de los pueblos y también de la reivindicación y la lucha por los derechos. Si tuvieras la capacidad o, si tuvieras la oportunidad de, conversar con ella, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le dirías? ¿Qué le sugerirías como artista? Mm, pues eh, le diría realmente que cómo ella pretende no quedarse como única, como única artista con toda esta línea y pensamiento de trabajo, y cómo pretende aportar o inyectar esa energía que tiene a, la juventud eh, eh, mundial. Como ella se pretende, porque ella desde ya en algún momento dijo no quiero ser referente, pero ya es referente. Entonces, ¿con qué responsabilidad está asumiendo esta situación de referencia de la reivindicación política mundial frente a estos sectores, juventudes, mujeres, ¿no? Eh, ya es una, mujer que, que se ha planteado como tal. Entonces ahí sí realmente me gustaría eh, eh, saber y que no esquive esta responsabilidad y qué es lo que realmente piensa al respecto. ¿no? Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo viste y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero como si pudieras comprarte la felicidad y todo amaneció. Hoy planté una milpa en una llanta vieja de mi barrio, aunque todo, todo se caiga alrededor. Yo te veo al centro como un cañón. Esta medicina se toma cucharada agradecemos a David Aruquipa por participar en este su espacio de voces y música.